und Herren, mesdames et messieurs, ladies und gentlemen. Izobraževalno glasbeni variate. Zofijini ljubimci. Spoštovani, dobrodošli v novi ediciji Odaje Zofinih. Oddajo minulega tedna smo zaključili s prvim delom poročila sama Bohaka iz jesenske šole z naslovom Enake možnosti spolov na področju držav bivše Jugoslavije, ki je potekala v zadnjem tednu septembra na slovenskem krasu. Na njej so se udeleženci iz številnih sodelujočih držav v okviru osrednje tematike dotaknili različnih družbeno pomembnih vprašanj, kot so recimo nacionalizem, ekonomska neenakost, homofobija, militarizem, rasizem in tako dalje. V današnji vdaji nadaljujemo s to dvodelno nadaljevanko, ki jo zaključujemo z odlomki iz predava na temo nacionalizma v Sloveniji in antimilitarizma, ki je služilo tudi kot istočnica predstavitve mednarodne aktivistične organizacije People's Global Action. V drugem delu oddaje bomo načeli temo, ki bo osrednja tema naše naslednje oddaje – vprašanje demokracije skozi svobodo govora in izražanja. Tema bo teoretska podkrepitev praktične eksplikacije, ki bo svojo udejanjenje doživela v obliki projekta Govorniški ek od 12. oktobra naprej na Mariborskem glavnem trgu. Za današnjo oddajo bomo prisluhnili članku dr. Nena Damiščeviča, ki predstavlja idejo deliberativne demokracije. Vabljeni ste ostati v naši družbi. would you do if a vicious enemy suddenly started coming at you, armed to the teeth and ready to kill you? V prejšnji vdaji smo lahko poslušali uvodni govor dr. Eve Bahovec o temeljih feminizma skozi interpretacijo Freudove psihoanalize. Če vas je uvodna beseda k predavanju dovolj pritegnila, da bi želeli slišati predavanje v celoti, lahko tej želji ustrežete tako, da predavanju prisluhnete v posnetku, ki je stacioniran na Marševi spletni strani posvečeni naši odaji. Tam bodo kmalo dosegljivi tudi posnetki, katerih odlomke boste lahko slišali v današnji odaji. Kot ste verjetno že lahko upazili v primeru predavanja dr. Bahovec, so predavanja, ki vam jih predstavljamo v različnih jezikih. Če vam njihovo razumevanje dela težave, ste korak dlje, da bi razumeli komunikacijske šume in kulturni šok, ki smo ga sprva doživeli udeleženci jesenske šole, ki smo en teden skupaj bivali za udeleženci iz celotne bivše Jugoslavije, nizozemske, Grčije in Anglije. Vendar nam je gradnja babilonskega stolpa vsaj deloma uspela, saj nam zamešani jeziki in kulturne razlike niso preprečili, da bi nadgrajevali našo ustvarjalnost in na koncu tudi predstavili naše delo, ki ga boste lahko preverili v časopisu, ki je še v nastajanju in ob izidu katerega vas bomo seveda pravočasno obvestili. Let's go. Well, skoraj klišejsko dejstvo, da lahko svojo kulturo do dobra razumemo šele, ko jo pogledamo od zunaj, je dobilo svojo potrditev v delavnici, ki jo je vodila nizozemska študentka Ingrid, ki študira v Ljubljani in se ukvarja s problemom nacionalizma v Sloveniji. Thank you. Uh, became a central notion in uh, political organization. Slovenia was under the rule of uh, the Habsburg Empire, uh, later called Austro-Hungarian Empire, and it is said that the Slovene ethnic identity has been formed uh, during that time. Uh, nations, as uh, socially and politically constructed products of modernity, started to develop, to develop since the introduction of print capitalism in the 15th century. Uh, the introduction of print capitalism meant the end of Latin as the lingua franca in Europe and the beginning of the standardization of uh, other languages. And in this way, groups were uh, uh, of people were addressable in one and the same language, and this simultaneity uh, among a certain people fed the idea of a national consciousness. So Slovenia has its independence since uh, the 25th of June 1991 the idea of a, um, a nation state um, refers to three different elements. Uh, firstly, there is the idea of the state, state, which is a political um, legal entity Secondly, there's the element of the nation, which is or is taken to be a community of uh, people sharing in some important way a common culture. Welcome. <laughs> um, and actually, the nation states consist of, uh, of one nation only. So, this is not completely the case in uh, Slovenia, although most people identify themselves as uh, Slovene, it's about 92%. Um, Anthony Smith defines the nation as uh, a named human population sharing a historic uh, territory, common myths, and uh, historical memories a mass public culture, uh, a common economy, and common legal rights uh, and duties for all members. So, when it comes to the nation, there are geographical, cultural, historical, social, demographical, economical, legal, and uh, political elements elements involved, um, and language and gender, of course, as well. Um, so thirdly, there's the element of the nation state, which is a, na- a nation organized as a state. And Smith speaks about common legal rights and duties for all members, but um, well, I think in Slovenia there are some uh, uh, groups, uh, of, yeah, or uh, people uh, excluded, and not considered as members of the of the nation. But I will uh, discuss that later with together with the last stroke. So, um, it is uh, yeah seductive to speak about the Slovene nation state as uh, from individuals independent existing uh, entity, but I want to uh, stress that the idea of uh, Slovenia and other nation uh, nation states is first of all always located in the imagination of individuals. And are individuals on, on all levels of society that are creating and identifying with the political cultural identity. Zofijini ljubimci. gives to the President of the United States the sole responsibility for the conduct of foreign policy. Couldn't be more wrong. You couldn't make a more unsound legal statement than the one you have just made. This, this, this is the promulgation of an old fallacy that foreign policy belongs to the President of the United States. To whom does That's it belong, nonsense. then, Senator? belongs to the American people. All right, and our constitutional how, how fathers can, made it very, very can, clear. Where does the President fit into what this in the responsibility is, scale? What I'm saying is, under our Constitution, all the President is is the administrator of the people's foreign policy. Those are his prerogatives. And I'm pleading that the American people be given the facts about you know, foreign Senator, policy. That the American people cannot formulate Why and execute foreign policy. Why, you're a man of little faith in democracy if you make that kind no, of announcement. I isn't. have complete faith in the ability of the American people to follow the facts if you'll give them. It isn't and my a charge lack of against faith, my Senator. government is we're not giving the American people the facts. Zdaj, ko smo že ovrgli predsotke in razširili naše vedenje, je čas, da iz Evrope napredujemo v širni svet. Na našem taboru nas je obiskal predstavnik svetovne organizacije PGA, People's Global Action, in nam predstavil ideje in načela te mreže, ki povezuje različna gibanja po svetu, ki se borijo za socialno pravičnost, varovanje okolja proti izkoriščanju človeka in nepravičnosti sistema, za katerega je človek le blago, ki se porabi in odvrže, ko ni več koristen. Njihov program lahko strnemo v pet splošnih načel – Prvič, jasno zavračanje kapitalizma, imperializma in feudalizma, vseh trgovinskih pogodb, institucij in vlad, ki podpirajo destruktivno globalizacijo. Drugič, zavračanje vseh oblik dominacije in diskriminacije, vključno, a ne ekskluzivno omenjeno na patriarhat, rasizem in verski fundamentalizem vseh veroizpovedi in sprejemanje polnega dostojanstva vseh človeških bitij. Tretjič. Držo soočanja, saj ne verjamejo, da ima lahko lobiranje velik vpliv na pristranske in nedemokratične organizacije, v katerih je transnacionalni kapital edino resnično vodilo politike. Četrtič poziv k direktni akciji in državljanski nepokorščini podpirajo boj socialnih gibanj in oblike upora, ki povečujejo spoštovanje življenja in pravice zatiranih ljudi, kot tudi izgradbo lokalnih alternativ globalnemu kapitalizmu. In petič, njihova organizacijska filozofija temelji na decentralizaciji in avtonomiji. Tak, tak, tak. independent, I'm part of the Unimental Collective, and it's an archive. Um, I'm going to speak about uh, People's Global Action um, and give some of the past history. Um, in 1996, um, the Zapatistas, and the Zapatistas are um, a political element of over 100 different ethnic groups. And they have been under threat because they live in um, in the southern part of, of Mexico and into Belize and part even into Guatemala. But now they have nation states, so this is all divided into different countries. Uh, they were pushed from the further north down into, and people might know them as the, the ancient Mayans. Um, but, uh, but when the Aztecs came into Mexico City, of course, there's another uh, wave of people that were nomadic and traveling, and they settled in that area. Um, they came to Europe uh, to tell the Europeans about what was happening with the neoliberal policies and um, the United States basically wanting to build oil pipelines and exploit their land. All they wanted to do was maintain their culture, but they had an incredible impact on um, European activists that flocked from all over to, to go from around the world, farmers' organizations, to Spain uh, for this encuentro. Um, and the Europeans were there, were sitting around like this, and they were talking, and they were saying, my goodness, if the farmers from Central America or from Mexico can do this, we need something like this in Europe, or we need it everywhere and, and happened to be the, um, the representative from the Karnataka state farmers in um, central India, in Bangalore. They, ha- they were there, and they said, well, no, not just for Europeans, we should include other farmers. So these ideas were discussed about two years, <laughs> and um, in 1998, in Geneva, Switzerland, there was the first international meeting of People's Global Action. Now, what did they decide? You had people from all over the world. There were 71 different countries there. Diverse groups, Canadian Union of Postal Workers, uh, CLAC, Anti-Globalization for Montreal. You had uh, consumer organizations from the United States. Uh, you had farmers organizations from uh, Ecuador, the people without land in Brazil, uh, the uh, Bolivian trade unionists and representatives of um, and Quechua, who are the indigenous peoples in um, Bolivia, in South America. So from that first meeting, they came up with five hallmarks to basically um, agree on the dignity of man and the right for self-determination. when silence is betrayal. That time has come for us even when pressed by the demands of inner truth. Men do not easily assume the task of opposing their government's policy, especially in time of war. And I knew that I could never again raise my voice against the violence of the oppressed in the ghettos without having first spoken clearly to the greatest purveyor of violence in the world today, my own government. What do they think as we test out our latest weapons on them, just as the Germans tested out new medicine and new tortures in the concentration camps of Europe? Now that is little left to build on save bitterness. We are met by deep but understandable mistrust speak for them is to explain this lack of confidence in Western words, and especially their distrust of American intentions now. The world now demands a maturity of America that we may not be able to achieve. This way of settling differences is not just. A nation that continues year after year to spend more money on military defense than on programs of social uplift is approaching spiritual death. Somehow this madness must cease. We must stop now. I speak as one who loves America to the leaders of our own nation. The great initiative in this war is ours. The initiative to stop it must be ours. coming, but I know a change gonna come. my brother. And I say, brother, help me please. But he winds up knocking me American citizens after 9 11 said to the president, What can we do? What can we do to become engaged and take some responsibility? President Bush unfortunately said, Go shopping, go back to the mall, go back to your normal lives. We'll take care of it. Spectatorship is an invitation to fear. Citizenship is how we fight the politics of fear. The politics of citizenship, the politics of engagement, taking responsibility is a much better way to deal with terrorism than hunkering down, being spectators, and allowing the government to rob us of our liberties, to rob us of our multiculturalism in the name of protecting us. Upamo, da smo vam v predstavljenih prispevkih vzbudili zanimanje za alternativno mišljenje in spodbudili razmišljanje o stvarih, ki ste jih morda imeli za samo umnevne, ter podali vsaj nekaj informacij in napotkov, ki jih lahko uporabite pri nadaljem premislku. Posnetke in poročilo je sestavil samo Bohak. V petek okoli 16. ure bomo na glavnem trgu v Mariboru nič kaj slovesno začeli izvajati poskus mariborskega speaker cornerja, ki smo ga zaenkrat poimenovali govorniški ek. Naš namen je na ulicah mesta Maribor uveljaviti idejo odprtega, vsem dostopnega javnega prostora za izražanje mnenj. Akcija bo svoj vrhunec dosegla ob posebni javni prireditvi 16. novembra, ki bo posvečena dnevo filozofije. Improvizirani govorniški oder bo za ozvočenjem tehnično upremljen približno dvakrat na teden in sicer minimalno po 4 ure na dan. V tem času bodo vsi govori tudi snemani in pozneje v posebnem terminu predvajani na Radio Marš. Javni govor, svobodno sporočanje mnenja in razprava so lastnosti tako imenovane deliberativne demokracije, ki se ponuja kot alternativa obstoječi predstavniški posrednji demokraciji, ki jo danes prakticira večina tako imenovanih demokracij. Več o tej alternativni obliki odločanja nam bo povedal prispevek dr. Nenada Miščeviča. I've been to Washington, D.C. and stood in the middle of the night out in the Jefferson Memorial and read the inscriptions of Jefferson's quotes that are hammered into the marble, and you look up inside the rotunda, the, the favored quote at the highest point of the building, you have to turn around backwards to read it. He says, On the altar of God, I pledge undying hostility to any government restriction on the free minds of the people. We were the first nation state to establish the principle that sovereignty, ultimate political power, resides in the people. That's a fundamentally radical concept, and these guys don't like the implications of it for their maintenance of minority wealth and power, and they're out to destroy that. But they will fail. I guarantee you they will fail. ready for anything? Rage more. Deliberativna demokracija. Avtor dr. Nenad Miščevič. Posredna demokracija, ki temelji na glasovanju, je sporna zaradi več razlogov. Še posebej sporna je odsotnost javne razprave in odločanja. Številni sodobni avtori se vračajo k starem idealu in zato dajejo prednost demokraciji z razpravo. Resna nesoglasja se ne rešujejo le z glasovnicami, ampak tudi za odprto in javno razpravo. Tako kot odločanje porod v filmih ne temelji na preglasovanju, ampak na razpravi, ki vodi do soglasja, bi morala tudi politika stremeti za tem, da se soglasje o spornih vprašanjih dosega s pomočjo skupnega razmišljanja, zasedanja in razpravljanja. Prvič, ravno z razpravo se lahko mnenje oblikuje in izpopolnjuje, In drugič, razprava daje poklicnim politikom in njihovim strokovnim sodelavcem informacije o razpoloženju ljudi. Ker je strokovno ime za razmišljanje, zasedanje in razpravljanje deliberacija, se takšna demokracija iz razprave ali na podlagi razprave imenuje deliberativna demokracija. Privržencev ima veliko, med njimi so tudi Hanna Arendt, Jürgen Habermas, Amy Gutmann, Dennis Thompson in drugi. Nekateri zagovorniki takšne demokracije navajajo štiri načela, na katerih naj bi temeljila. Prvič, politično razpravljanje mora biti državljanska vrlina. Drugič, zagotovljena mora biti politična enakost. Tretjič, vladati mora splošno prepričanje, iz katerega sledi, da lahko politična razprava objektivno gledano pripelje do najbolj etičnih rešitev, In četrtič, da se mora pravica do državljanstva kazati v pravici do političnega sodelovanja. Temeljna ideja takšne demokracije je, če želite v politiki se svojim stališčem prodreti, ga morate javno in prepričljivo pojasniti. Tisti, ki se z vami ne strinjajo, morajo videti, na čem vaše stališče temelji in v čem imate morda prav. Takšno pojasnjevanje lahko privede do kompromisne rešitve vzemite splav. Če pristaše splava razglasite za sovražnike naroda in boga, gotovo ne boste ničesar dosegli oziroma jih ne boste v nič prepričali. Po dobri razpravi pa bodo mogoče tudi oni ugotovili, da ubijanje zarodka brez pravega razloga ni ravno moralno nesporno. sporno. Mogoče bodo nekateri nasprotniki splava zaključili tudi, da ima mati, ki otroka ne more prehraniti, moralno pravico do tega, da ga ne rodi. Če bomo imeli srečo, bodo nekateri zagovorniki in nasprotniki splava soglašali, da problema sploh ne bi bilo, če bi bil za otroka pripravljen skrbeti tudi oče, ne pa da mora vso skrb zam prevzeti mati. Med skrajnostmi je veliko prostora za dogovor. Dosežene dogovore pa lahko glede na povečanje moralne občutljivosti in rast splošnega standarda spreminjamo. Normalno je, da za dosego dogovora ni nikakršnega jamstva in da je včasih učinkovito edino preglasovanje. Vendar je v deliberativni demokraciji preglasovanje skrajno sredstvo in ne normalni postopek. and hope among their citizens. Um, good politics has be, always been about real courage, real fearlessness. Take Gandhi, whose ultimate weapon was fearlessness against one of the worst empires of our times. And the very notion of not cooperating with that empire was based on fearlessness. When Martin Luther King walked in the Gandhian tradition, he walked in fearlessness. Every leader worth their names promotes fearlessness. Zagovorniki deliberativne demokracije menijo, da deliberativna demokracija izpolnjuje samo sebe. Z navajanjem na razpravo se ljudje navajajo na racionalne argumente, s tem pa rastejo njihove zahteve in pripravljenost ter sposobnost, da poslušajo nasprotna mnenja. Toda, ali lahko ljudje sploh razumejo probleme in sodelujejo v razpravi? Ali se od njih ne zahteva preveč? Poleg tega, demokracija predpostavlja zaupanje v voljivce in če lahko pogumno odločajo vsaka štiri leta, zakaj ne bi mogli tudi vsak teden? Dalje. Takšna demokracija z razpravo ponuja mehanizme, ki skrbijo za to, da v politiki ne zmanjka novih tem. Organizacije civilne družbe, nevladne organizacije torej, interesne skupine, žensk, homoseksualcev, bolnikov z boleznimi, ki zahtevajo drago zdravljenje, žrtev nadlegovanja ali posilstva in podobno, Mediji ali preprosto dovolj zagnani posamezniki lahko v ustrajnem ponavljanju svojih zahtev pridejo tako daleč, da pritegnajo pozornost javnosti in da njihove zahteve čez nekaj časa postanejo predmet politične razprave. Brez deliberativne demokracije javnost za takšne probleme sploh ne bi vedela. In končno, deliberativna demokracija navaja javnost na odprtost. Tako je javna odgovornost v primerjavi z drugimi oblikami demokracije najbolj razvita in daje najboljše rezultate ravno v deliberativni demokraciji. Po drugi strani pa kritiki demokracije iz razprave menijo, da je nevarna, ker ji nič ni sveto. Vsaka tema lahko postane predmet javnega odločanja in tako tudi človeške pravice. Če bi se javnost odločila za življenje brez njih, bi jih deliberativna demokracija odstranila iz ustave, kar bi bila katastrofa. Kratek odgovor zagovornika demokracije z razpravo bi bil, da so ustavne ureditve, ki spoštujejo človekove pravice, v glavnem trdne in da so tudi same nastale z razpravo na ustavodajni skupščini kritik deliberativne demokracije, bi lahko na to odgovoril, da so takšne ustavne ureditve nastale s trgovanjem med političnimi elitami, ne pa z javno razpravo. Javna razprava bi jih samo uničila. Eden izmed bolj priljubljenih odgovorov zagovornikov demokracije iz razprave temelji na pogojih, ki morajo biti izpolnjeni, da do razprave sploh lahko pride – Vsi, ki v razpravi sodelujejo, si morajo želeti, da razprava traja čim dlje. V tem je tudi ideja deliberativnega postopka. Pogoj, ki mora biti izpolnjen za to, da se lahko razprava nemoteno odvija, pa je, da imajo vsi sodelujoči zagotovljene človekove pravice. Povedano drugače, dogovarjamo se vsem in ničesar ni, kar bi bilo sveto vendar čez nekaj časa ugotovimo, da je spoštovanje človekovih pravic nujni pogoj za nadaljevanje razpravljanja in se odločimo, da se vanje ne bomo vmešavali. Tako bi deliberativna demokracija uspela ohraniti ustavno ureditev, ki državljanom zagotavlja spoštovanje človekovih pravic. Morda bi bil v takšni demokraciji seznam pravic obsežnejši, kot je sedaj. To, da v tem trenutku je to še vedno odprto vprašanje. Malakar, talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking? You talking to me? Well, I'm the only one here. never paid. Roll out Jeezy's, Lucas A, Sachi jeans, shades and chain. We roll in there like relay. DJs, these private waves. Keep it secret, light it, mate. love to our comrades in the concentration camps of fascist America and to all the children. Toliko smo vam pripravili za danes. Morebitne refleksije, tako o daji kot o čemrkoli drugem, so na vse dobrodošle na našem mail naslovu zofijini.afna.jahu.com ali na filozofskem forumu www.mislec.net. Za vse ostalo vas kot vedno vabimo k obisku naše spletne strani www.zofijini.net. Vabimo vas v ponovnem snidenju ob tednu Sorej, do takrat pa vam ekipa v postavi Robi, Jure in Lucija želi vse najboljše. dollars ain't shit to you, but that's how much they are. So they gonna use the shit just to get by. It's gold, diamonds helping ya. Don't you like my bandana? Stains hang low on my shirt, like yeah, yeah. Like monkey brains and banana. I hit it with my antenna, put soap in my the light. paid now.